Գործարար կյանք։ Գործարար ջիղ։ Գործարար Արցախ։ Վարսիկ Հարությունյանն է խոսափողի մոտ։ Բարև բարեկամներ։ Ձեռներեցները մանավանդ նրանք, որ նոր են սկսել եւ արդեն պատկերացում ունեն բիզնեսի բոլոր դժվարությունների մասին, պետք է ընդունեն, եթե չեն ուզում տեղում դոփել, ստիպված են ունենալ աճի երկարաժամկետ հերանեկար։ Այս ամենն իհարկե մտածելակերպի մոտեցումների փոփոխություն է ենթադրում, դա պետք է անել նույնիսկ այն ժամանակ, երբ ամեն ինչ իր հունով է գնում։ Պետք է լրացուցիչ միջոցներ գտնել շահույթի ավելացման եւ նոր հաճախորդներ ձեռք բերելու համար։ Հենց այս գաղափարով էլ առաջնորդ Շփվում է Արցախցի սկզբնագործարար Արմինե Մուսայելյանը։ Բարև ձեզ, այսօր ձեզ հյուրընկալել է Արցախի հանրային ռադիոյի Գործար Արցախ հաղորդաշարը։ Արմինե, դուք երբ եք մտել գործարար կյանք։ 20 թվականից։ Պատերազմից հետո։ Չէ, միջև պատերազմն աշխատում էի, բայց որը հոբին վերածվեց բիզնեսի, սկսեցի արդեն 20 թվականից հետո։ ինչպես ստացվեց դուք մասնագիտությամբ։ Իրավաբան եմ։ Ես սիրում եմ, սկսեցի զբաղվել այդ գործով։ Հարազատներս, ընկերներս խորհուրդ են տվել, որ ավելի լավ է ես այս բիզնեսով էլ զբաղվեմ, այդ հոբիս վերածեմ բիզնեսի։ Այդպես էլ որոշեցի։ Նախ ձեր բերեցի կանրաժեշտ բոլոր ցարքավորումները։ Այո, հետո սկզբից մտածել եք, որ պիտի զբաղվեք կոնկրետ բրոշների արտադրությամբ, այո, ձեր եք բերել անհրաժեշտ բոլոր սարքավորումները։ Սկզբից սենց, չէ, տրամադրված չէի, որ հենց բրոշ, ուղղակի որ տան ունեի համապատասխան բարագաներ, սենց մտածեցի, որ կարելի է, այլի։ Մի բան որոշել, ու սենց նայելով արդեն ես իմը գտնում եմ։ Կոնկրետ ինչ պատկերներով եք ասենք ստեղծագործում ոչ ստանդարտ պատկերներով։ Կրեատիվ ոճով եք ներկայանում։ Այո։ Ինչու պահանջարկն է այդպեսին։ Չէ, իմ ներքին ցանկությունն է այդպեսին, այո։ Հետո սկսեցի։ Սկսեցի ու նախ on-line վաճառքով եք զբաղվում։ Սկզբից ես իմ համար էի պատրաստում, ոնց որ ես իմ վրա գովազդ եմ անում, մարդիկ տեսնում հավանում են ու պատվիրում են։ Խանութներին դեռևս չեք տալիս, հա, Արմինե։ Չէ, Ինչու։ Բայց ասում են, բեր դիր արդեն պահանջարկ կա։ Իմիջայլոց մենք ունենք նորաբաց խանութ Լուսե, որտեղ միայն արցախյան ապրանքներն են ներկայացված տեղական արտադրության, համագործակցության, ասենք հրավերներ ունենում եք։ Ոչ Սա իմ առաջի հրավերն էր, որի համար շատ շնորհակալ եմ։ Հետո դու որոշեցիք գործնեությունը on-line-ել, այս պահին մեր սեղանին դրված է մոմ, նախատոնական, այո, ինչ որ զարդարանքներով, ինչպես դա ստացվեց։ Դուք եք որոշել, թե պատվեր եք ստացել։ Չէ, ես եմ որոշել ու այնպես ստացվեց, որ որոշի հետ է։ Խառնել էի նաև այդ նախատոնական ակսեսուարները։ Այո Արմինե, ինչպես եք պատրաստում։ Մի քիչ պատմեք ռադիոընկերները տեղեկանան, որտեղից եք ձեր բերում այս անհրաժեշտ կողմպարականները։ Այս փայտերը ինձ մի հատ շատ հարազատ մարդ օգնեց պատրաստել, այո։ Շիշկաները ձերք են բերել Շուշի կանաչ ժամ եկեղեցուց։ Այո, հիմա շատ հետաքրքիր շշկաներ են, ստե ես ոչ միտեղ չեմ հանդիպել։ Այո, ինքը յուրօրինակ է շատ։ Իսկ բավականաչափ ունեք, ասեք այդ։ Բավարար այո ունեք։ Ունեք, դեռևս աշխատում եք։ Աշխատում եմ։ Կանխազգում եք, որ արդեն Շուշի մերը չի լինելու։ Երևի։ <laughs> Սա նաև ինձ թվում է յուրօրինակ է նրանով, որ հենց դուք քաղաքից եք բերել, այո։ Երևի։ Հետո սրանք ինչեր են։ Դրանք լիմոններ են, ահա չորացրած։ Չորացնում ենք, հետո ներկում։ Ներկում եք։ Սովորական գույներով ներկում եք։ Այո, սովորական ճիշտ ասած ջրան ներկով եմ ներկել։ Այս ծաղիկները էլի նվեր եմ ստացել, չորացրել են չորացրել եք, այո, հետո դրել եք, տեղադրել եք այստեղ ու արդյունքում ստացել եք հետաքրքիր Ձեր գործերը Արմինե իրավամբ ես հետևում եմ ձեր Facebook-յան էջին, բավականին տարբերվում են դուք նշեցիք, որ յուրօրինակ ձևով եք աշխատում, ասեք արդեն նախատոնական ունեք նմանատիպ շատ պատվերներ։ Ունեմ, բայց դեռ շարունակում եմ։ Ձեր հրավերից հետո որոշեցի ավելի ընդլայնել ու միջև 31-ը դեռ ես կաշխատեմ։ Պատվերներ ունեք միջև 30։ Ունեմ, այո։ Օրինակ ինչեր են պատվիրում արմին է, տարբեր, հա։ Խաղալիքներ, փափուկ խաղալիք։ Չէ, տոնածառի, սենց խաղալիքներ են պատրաստում։ Այո։ Իսկ ասենք խաղալիքների վրա կոնկրետ գրություններ են պահանջում ինչ որ շնորհավոր ամանով կամ Չէ, դե դες չի եղել։ Արմինե, իսկ չեք մտածել ձեր արտադրանքը հանել Արցախից դուրս, որովհետև գիտեք, արտ երկրում հատկապես այ հասարակությունը բավականին պահանջում է արցախյան արտադրանքը։ Դուք մտածել եք այս ուղղությամբ։ Ճիշտն ասած, իմ արտադրանքը դեպի դուրսը ավելի շատ են տանում։ Այո, Ռուսաստան, Երևան շատ պատվերներ են ստացել, տարել են։ Այստեղ այդքան էլ որ քիչ է, էլի։ Քիչ շատ Իսկ Երևանում, ասենք, կոնկրետ խանութներում է դրվում, թե անհատներ են պատվիրում։ Չէ, ինձ մի հատ հարազատ մարդ, ես իրան նվեր եմ տվել ու տենց ինքը գովազդի նման ինձ ներկայացրել է ու լիքը սենց էկիպաներ, բրոշներ պատվիրել են, հա։ Արմինե 2020 թվականին եք սկսել եւ արդեն 2 տարի է ինչ գործունեություն եք ծավալում։ Ինչ են հուշում այս երկու տարվա արդյունքները շարունակելու առումով եմ ասում, ընդլայնելու առումով։ Դե ես թվում է պետք է կանգ չառնել, պետք է շարունակել, քանի որ շատ բան են կորցրել մեր Շուշին, որ կորցրել ենք, ամենք պետք է նորից մեր գործով ապացուցենք, որ մենք կանք, եղել ենք ու կլինենք։ Շատ լավ։ Իսկ հետագայի համար, ասենք, նոր բիզնես գաղափարներ ունեք, որ կուզենայիք անպայման իրագործել։ Ուզում եմ պատրաստել ականջողեր, կուլոններ, հետո ինքը որ ասում եմ պետքա գա, էլ ինքը իրան պետքա գա, ես <laughs> որոշեմ ինչ եմ ուզում էլ անել։ Կարո՞ղ է, իսկ մանկուց ասենք սիրում եք նման գործերով զբաղվել։ Շատ էի սիրում։ Ինչ էի կանում։ Նկարչություն էի անում, ճիշտ է, լավ չէր ստացվում մոտս, <laughs> բայց էլի շարունակում էի։ Ասեց որ փոքր ժամանակ ցեղից տորտ էին պատրաստում, էլի այդ բախտ դիզայնական այդ բանած տարբերվում էր։ Այո, տարբերվում էր սաղից։ Միշտ երազում էի, որ չէի հավատում ես իմ վրա, որ ես կարող եմ։ Առաջ անգամ չեք պատրաստել առաջ անգամ առաջվա գրաֆիններ կային։ Այո, այո, դրա դա է բան արել ապշված, ստացվեց, առաջինը մայրս հավանեց, ասեց դու կարող ես շարունակիր, դրանից հետո սենց տնիկներ էի պատրաստում, ծաղիկներ էի պատրաստում տենց, ծաղկե փնջեր։ Ու տարբեր էլի, նես չվոր մի հատ մի գործի վրա չեմ կանգնում, շարունակում եմ։ Արմինե, իսկ ինչու 20 թվականին սկսեցիք որ շարժալիտ եղա, որ ասեն ձեզ դրթեր այդ գործին։ Ճիշտ ասած, մայրս հիմա չկա, ինքն էր ասել, որ կշարունակես դրա համար Այո, իր ցանկությունը ուզում եմ իրականություն դարձնել։ Շատ բարի եւ ես հուսով եմ, որ ինչպես ասում են, երկնային թակավորությունից մայրիկը ձեզ տեսնում է եւ տեսնում է նաեւ այս գեղեցիկ գործերը, որոնք յուրօրինակ է, որոնք դուք անում եք մեծ սիրով, այո։ Իսկ հետագայում արմին է խանութ բացելու, ասենք, սեփական։ Խանութ, այո, տենց մտադրություն ունեմ, խանութն էլ ունեմ։ Ուղղակի ուզում եմ հələ մի քիչ կտակեմ, այո բայց բացելու եմ, ես այս գործը շարունակելու եմ, ձեր համառությամբ դուք հասնելու եք ձեր նպատակին, իմիջայլոց ասեմ։ Այո, վստահ եմ, որ կհասնեմ։ Իսկ անվանման հետ կապված, ասենք, մտածում եք ինչ որ հատուկ անուն ընտրել։ Ես ճիշտ ասած, sense միած սայթ ունեմ, Enimra-ն, որոշեցի, որ Enimra կանվանեմ։ Enimra, այո, դա իմ անունն է, հակառակը։ Էնի մրա։ Հիմա այս կայքը գործում է, ձեր աշխատանքներին այնտեղ են ցանոթանում։ Արմինե նաև մեր սեղանին շատ գեղեցիկ կրծքազարդեր են, ամենատարբեր, ամենատարբեր ձևերով։ Ունենք տերևի տեսքով, այո, սրանք մարդիկ են պատվիրում, թե դուք եք ընտրում, ինչպիսի տեսք ընտրեք։ Չէ, ես եմ ընտրում ճիշտ ասած ու հավանում եմ հավանում է, որովհետեւ շատ շարժակով է կնդրել։ Իսկ օրինակ այ սրանք թիթեռնիկներ։ Թիթեռնիկ ճիշտ ասած քույրս է պատվիրել։ Պատրաստեցի շատ հավանեցին։ Թիթեռնիկ շատ են պատվիրել հետաքրքիր է։ Իսկ ասեն մեր Արցախյան ունենք չէ խորհրդանիշներով էլ են պատվիրում տատիկ, պապիկ, կան նման։ Չէ, չեմ անում նման պատվերներ, որովհետև շատն է, շատերն են զբաղվում այդ գործով։ Այո։ Ես ուզում եմ մի քիչ տարբերվի իմ Արմինե, ինչպես եք պատրաստում? Այ օրինակ այս թերնիկը ինչպես եք պատրաստել։ Ֆորման վերցրել եմ ինտերնետից, հետո այս սրանքի չեր են ասել օրինակ։ Արերեն։ Ահա։ Բա դրանք որտեղից եք ձեր բերում։ Հատուկ խանութներից, նախատեսաթելերի խանութներից, մեր տեղական։ Մեր տեղական խանութներից։ Գների մասին խոսենք։ Ինչ գներ եք ընտրել, օրինակ, սրանք ինչ հարժեք։ Ինձ թվում է 5000 դրամ բրոշների համար։ Բոլորը 5000 են։ Այո։ Կոնկրետ մեկը չկա, թանկ, մեկը էժան, իսկ ինչու եք նման գին ընտրել։ Որովհետև որ էժանով ասում եմ, ասում են շատ ես էժան ես ասում, թանկ եմ ասում, ասում են թանկ ես ասում, դե ոսկի միջինը 5000 այս թվա նորմալ է։ Իսկ սրա դրանք նույնպես 5 5 այո այո նույն գներն են էլի փաստորեն դրանք ասենք արտերկրի հետ որ աշխատում եք էլի նույն գնային քաղաքականություններ գործում չէ իրանք ավելի բարձր են գնահատում ձերքի աշխատանքը ավելի բարձր են Ստեղ էլ կան շատ մարդիկ, որ բարձր են գնահատում, եթե հասկանում են, իսկ եթե չէ, իրանց համար թանկ է, էլի։ Արմինե, երբ եք մոտավոր նախատեսում արդեն սեփական խանութ ունենալ, ինչպես եք պատկերացնում, երբ կլինի, ինչ է հուշում ձեզ ձեր ներքին ձայնը կամ ձեր գործնական արդյունքը։ Երևի կախված է այս վիճակից։ Այո, քաղաքական քաղաքական իրավիճակից։ Նո, սպասում եմ Տենանք, եթե հարթվի ամեն ինչ, արդեն ռիսկով կբացեմ, եթե չէ, հլը ես նույն կերպով, նույն տեմպով կաշխատեմ։ Արմինե հուսանք, որ ձեր քիչ առաջ նշել էի, հիմա էլ նշում եմ, որ այդ ձեր աշխատասիրությունն ու ձեր համառությունը ձեզ կհասցնեն նպատակին, որովհետև հարցազրույցի ընթացքում ես տեսնում էի, թե դուք ինչքան եք տրամադրված լավ աշխատելու, կրեատիվ գործեր ստեղծելու, ձերը ստեղծելու, ու նաև ես շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար, շնորհակալ եմ, որ հետպատերազմյան Արցախում դեռևս շարունակվում է այսպես երանդով գործարար կյանքը։ Ես էլ եմ շատ շնորհակալ։ Ես կփորձեմ միշտ ստեղծագործել, չեմ փորձի երբեք երկրից դուրս գալ, միշտ կմնանք, կարարենք, կստեղծենք, նորից ոդքի կկանգնենք, մեր Արցախը միշտ վեր կպահենք։ Հույսով եմ ամեն ինչ լավ կլինի, այո։ Այո, ամեն ինչ լավ կլինի։ Մեր Արցախը նորից պետքա ոդքի կանգնի։ Շնորհակալ եմ։ Գործարան միջավայրում տեղի ունեցող փոփոխություններին հետևում է Արմինեն եւ փորձում է դրանք կիրառել մոտ ապագայում։ Այսքանն ենք նախատեսել այսօրվա համար։